waqalu lijuludihim na watasema kuziambia ngozi zao utasema makafiri itaban lijuludihim kwa kuzilaumu ngozi zao eh wa inkaran alaihim na kuwapinga na kuzipinga hizo ngozi na hivyo viungo vingine ambavyo vimetoa ushahidi lima shahidtum alaina kwa nini mmetoa ushahidi dhidi yetu lima shahidtum alaina kwa nini mmetoa ushahidi juu yetu lima shahidtum alaina bima kunna na'maluhu min as-sayyi'at fi dunya kwa nini mmetoa ushahidi dhidi yetu kwa yale tuliyoyatenda duniani katika maovu hamuoni kwamba tunaangamia qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in zitasema ametutamkisha sisi Allah ambaye amekitamkisha kila kitu ametutamkisha sisi Allah Allah ambaye ametutamkisha sisi Allah ambaye amekitamkisha kila kitu antaqala Allah alladhi antaqa kulla shay'in biqudratihi wa mashi'atihi fanataqna bighayri ikhtiyarin minna sisi ametutamkisha Allah ambaye yeye ndiye aliyekitamkisha kila kitu kwa uwezo wake na utashi wake sisi tukatamka pasi na khiari kutoka kwa hatuna khiari yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu yaamalun ikumbuke siku ambayo itatoa ushahidi dhidi yao zitatoa ushahidi dhidi yao ndimi zao mikono yao miguu yao kwa yale ambayo wameyatenda kama alivyosema Allah subhanahu alyawma nakhtimu ala afwahihim leo tutazifunga tutavifunga vinywa vyao watukallimuna aidihim na itatusemesha sisi mikono yao watashhadu arjuluhum na itatoa ushahidi miguu yao bima kanu yaksibun kwa yale waliokuwa wanayachuma kwa nasema antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay' wa huwa khalaqakum awwala marra na yeye ndiye aliyewaumba kwa mara ya kwanza yeye Allah ndiye aliyewaumba kwa mara ya kwanza wa ilayhi turjaun na kwake yeye tumtarejeshwa wa ilayhi turjaun na kwake yeye tumtarejeshwa kwa katika aya hizi kuna ushahidi mkubwa wa kuonyesha ya kwamba mambo ya akhira ni tofauti na mambo ya duniani na haifai mtu kuyakisia na kuyapima mambo ya duniani kwa mambo ya akhira yale anayoona kwamba ni muhali hapa duniani yakisemwa akhira asione kuwa ni muhali kama kuna watu katika tawaif katika makundi yaliyokhalifu njia ya salaf njia ahli sunna wal jamaa njia masahaba na tabi'in na maimamu wakubwa wakaingia katika bid'a na shahawati wanazikataa baadhi ya hadithi kwa hawa za nafsi zao na kubwa zaidi ni kwa sababu ya kufanya kiasi cha mambo ya ghaibu kwa mambo ya, ya ulimwengu mambo ya akhira wakayafananisha na mambo ya duniani kwa mfano miongoni mwa hadithi zilizokuja katika sahihaini ni hadithi ya al-kabsh kwamba al-maut yudhbah siku ya kiyama mauti yataletwa katika sura ya al-kabsh siku ya kiyama baada ya kuwa watu wa peponi wamestakiri katika pepo wameshatulizana na watu wa motoni wametulizana katika moto wao yani kila mmoja kashahukumiwa katika mahali pake yataletwa mauti katika sura ya al-kabsh kisha yale mauti yatachinjwa wataambiwa watu wa peponi ya ahlal jannati khuludun bila maut ويا اهل النار خلود بلا موت enyi watu wa peponi mtakaa milele bila ya kifo hakuna kifo kifo ndio tumekichinja na nyinyi watu wa motoni mtakaa motoni milele bila ya, ya kifo watu wa peponi itakuwa ni furaha kwao watafurahi kwa kuwa wanapata starehe ya milele lakini kilio kwa watu wa motoni watatamani mauti lakini hawatakufa sasa kuna watu wanasema ah haiwezekani mauti atachinjwa mauti arad sio wale istilahati zao sio jauhar vipi atachinjwa kama vile kusema utachinja eh afadhali upepo ni kitu mahsusi utachinja nini kusimama nitakuchinja kule kusimama kusimama kwani ni kitu chaweza kukamata eh kusimama ni kitu lazima kipatikane kwenye jauhar jauhar kama mwanadamu mwanadamu kasimama mwanadamu kakaa sawa sasa kile kitendo kusimama sema arad kaifa yudhbah wanafanya kiasi katika mambo ya duniani macho ya binadamu hayawezi kuona nyota ndogo iko mbali haiwezi kuona ni hapa duniani shekhe wewe unazungumza mambo ya duniani sitazungumza mambo ya akhirah kwa hiyo Allah hawezi kuonekana kwa macho kwa sababu unajua macho lenzi simefanyaje na hivi unajua katika katika mambo hataja mambo ya kisayansi sasa ujinga mtupu mjinga mjinga tutazungumza mambo ya akhira sasa haya ngozi yasemaje ina ulimi ngozi ina koo ina kitu gani mpaka iwezi kusema na sauti itoke sikio yasemaje jicho litasemaje lakini hayo ni mambo ya akhira usifananishe mambo ya shahada bilghaibiyat na mambo ya ghaib mahali na maudhi'u sautin fil janna mahali pa kuwekea bakora yako tu katika pepo kwamba hapa bakora yangu nitaitundikia hapa mwenyewe eh khairun min ad-dunya wa ma fiha ni bora kuliko dunia nzima na vilivyomo ndani yake sehemu tu kutundikia bakora yako unaweza kutasawari jambo hili نسأل الله العافية والسلام الأذان طيب katika kutulia nguvu hili kwamba viungo vitatamka siku ya kiyama Mtume صلى الله عليه وسلم pia amelibainisha katika hadithi ya Anas bin Malik alladhi akhrajahu al-Imam Muslim fi sahihihi sema kunna inda rasulillahi sallallahu alayhi wasallam fadhahika tulikuwa mbele za mtume sallallahu alaihi wasallama mtume sallallahu alaihi akacheka faqala hal tadruna mimma adhak akasema mtume sallallahu alaihi wasallam je mnajua kwa nini ninacheka qulna Allahu wa rasuluhu a'lam tukamwambia Allah na mtume wake ndio wanaojua zaidi qala min mukhatabati al-'abdi rabbah nacheka kutokana na namna mja atakavyomsemesha Mola wake yaqulu ya rab alam tujirni min adh-dhulm alam tujirni min adh qala yaqulu bala nasema ye ee Mola wangu kwani hukuniokoa mimi kutoka kwenye dhulma atasema kwa nini nimekufanyia hivi nimekuokoa mimi qal wa yaqulu fa inni la ujizu ala nafsi illa shahidan minni akasema hakika mimi sitajizuisha katika nafsi yangu isipokuwa shahidi kutoka kwangu qala fayaqulu kafa binafsika alyawma alayka shahida tasema basi anatosheleza tatosheleza nafsi yako wewe leo kuwa ni shahidi wabilkirami katibina shuhuda na wametosha pia vile vile watukufu wenye kuandika malaika watukufu wenye waandishi kuwa ni mashahidi qala fayukhtamu ala fihi sema utafungwa mdomo wake fayuqalu li arkanihi vitaambiwa viungo vyake arkani kwa maana a'dha wa jawarihi fayuqalu li arkanihi ay li jawarihi vitaambiwa viungo vyake intiqi tamka tamkeni viungo tamkeni qala fatamtiqu a'malihi anasema wazitatamka zile amali zake kwa yale matendo yake thumma yukhalla bainahu wa baina alkalam kisha ataachiwa kati yake na baina ya kusema sasa asema fayaqulu bu'dan lakunna wa suhqa mtu ataviambia viungo vyake muwe mbali nyinyi kuwa mbali kabisa fa'an kunna kuntu unadhil mimi nilikuwa nawatetea nyinyi fa'an kun kuntu unadhilu nilikuwa nawatetea nyinyi maana kama mkono utatoa ushahidi alafu akaenda kuchomwa si mkono utaungua pia mguu utaungua sasa mimi nilikuwa nyinyi na nyinyi mtoa ushahidi eh, fa an kunna kuntu unadhim alhasil ni kwamba mwanadamu eh, atafungwa kinywa chake pale anapokuwa anabisha sasa kwamba yeye ma kunna na'malu min su sisi hatukufanya ubaya wowote ambao subiri funga mdomo wako huwezi tena kusema sema mkono sema mapaja sema mguu sema macho sema masikio sema ngozi toa ushahidi wabilkirami alkatibin na waandishi wema watukufu pia wataambiwa semeni ardhi sema ndio washahidi wa mashuhudi semeni nyote haya wasemaje sasa atatahayari mwanadamu nasallallahu alaihi wasallam uh, wa huwa khalaqakum awwala marra na yeye Allah ndiye aliyewaumba kwa mara ya kwanza pa hapa panahtamili mambo mawili inawezekana ikawa wa huwa khalaqakum marra ni maneno yatakayotamkwa na viungo vyake au ngozi au inakuwa ni jumla mustanafa haya anayasema Allah subhanahu wa ta'ala sikule ameeleza kuhusu kwamba ngozi zitatamka sasa itatamka mpaka wapi unakiotambiwa utaambiwa waqalu lijuludihim lima shahidtum alaina watasema kuziambia ngozi zao kwa nini mmetoa ushahidi dhidi yetu qalu ngozi zitasema antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in ametutamkisha sisi Allah ambaye amekitamkisha kila kitu sasa wa huwa khalaqakum je maneno haya yatamkwa na ngozi kwa maana ngozi inaendelea kusema wa huwa khalaqakum au ni jumlatun mustanafa pana kauli mbili alimamu al alusi الله تعالى أسمى يحتمل أن يكون من تمام كلام الجلود إن inahtamili هو ni katika ukamilifu utimilifu wa maneno ya ngozi wa maquli al-qawli na inahtamili kuwa ni maquli al-qawli hapo qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla shay'in وهو خلقكم ذو مقول القول ويحتمل أن يكون مستأنفا من كلامه عز وجل na inahtamili kuwa ni katika ni maneno yenye kuanzwa upya hapo miongoni mwa maneno yake Allah azza wa jalla yeye anasema wal awwal adhhar ile kauli ya kwanza ndio adhhar kwa mtazamo wake yeye wa mimman dhahaba ila annahu min kalam aljulud ibn atiya walqurtubi wa ghayruhuma waliosema kwamba ni min kalam aljulud lakini hao ibn atiya alqurtubi albiqai wa ghayruhum min alaimma na kauli ya pili inaonyesha kwamba ni maneno yanaanza mwanzo hapo na hiyo ndio ikhtiyari ya ibn jarir na katika walioelekea katika msimamo huo ni al-Imamu an-Nahhas al-Imamu an-Nahhas na al-Wahidi na al-Baghawi wameelekea kwenye msimamo huo Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala yeye anasema annahu ja'alahu min kalam al-julud kuyafanya ja'aluhu min kalam al-julud hatta yatasila al-kalamu ba'dahu bi ba'd aqrabu min haythu al-lafz kuyafanya kuwa ni katika maneno ya ngozi ha? ili maneno yapate kuungana baadhi yake kwa baadhi nyingine hilo ndio liko karibu zaidi kwa upande wa tamko lakini alqaul athani aqwam ile aqrab alqaul athani aqwam kauli ya pili ndio iliyonyoka zaidi lilmaana kwa maana sawa fadhakara wajha hadha alqaul athani alqaul athani أن الله تعالى لما بين أن هؤلاء يحاسبون يوم القيامة وتشهد عليهم جوارحهم وجلودهم بين أنه قادر على الإعادة آه، فالقادر على الخلق أول مرة قادر على الإعادة وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه يي الله سبحانه وتعالى ta'ala ndiye ambaye alianza kuumba viumbe kisha atavirudisha na hilo ni وكيي الحاصل yeye alhasil hapa mambo ya kilugha katika mweko wa maneno hayo wa ilayhi turjaun wama kuntum tastatiruna an yashhada alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum na hamkuwa nyinyi mnajistiri kushuhudia dhidi yenu masikio yenu wala macho yenu wala ngozi zenu walakin dhanantum anna allah la ya'lamu kathiran mimma ta'malun lakini nyinyi mlidhani kwamba Allah hajui mengi katika yale mnayoyatenda wama kuntum tastatirun na hamkuwa nyinyi mnajisitiri an yashhad alaykum sam'ukum kushuhudia dhidi yenu masikio yenu yani wama kuntum fi dunya tastaghfuna bitarki al-kufri wal-ma'asi li alla yashhada alaykum sam'ukum wa absarukum nyinyi hamkuwa duniani mnajificha katika kuwacha maasi ukafiri na maasi ili masikio yenu na macho yenu na ngozi zenu zisije zikawashuhudia nyinyi siku ya kiyama mwafanya ili macho yenu yanaona masikio yenu yanasikia ngozi zenu za shuhudia simgejificha na hilo basi waweza kujificha na masikio yako utayaacha wapi alafu waweza kujificha na macho yako utakwenda kuyaweka wapi ili asikuone eh, lakini nyinyi mlidhani ya kwamba Allah hajui mengi katika yale mnayoyatenda eh? mliona kwa mambo haya Allah hawezi kujua hatuoni na hii ni dhana mbaya wadhalikum dhannukum alladhi dhanantum birabbikum ardakum na hiyo ndiyo dhana yenu ambayo mmemdhania Mola wenu na imewaangamiza ardakum imewaangamiza wadhalikum dhannukum na hiyo ndiyo dhana yenu alladhi ambayo dhanantum birabbikum mmemdhania Mola wenu ardakum imewaangamiza fa asbahtum min alkhasirin mkawa ni wenye kula hasara mkawa ni wenye kupata hasara wadhannukum sayyi'u hadha qad ahlakakum dhana yenu mbaya hii ndiyo imewaangamiza fa asbahtum yawm alqiyamati min alhalikin mkawa siku ya kiyama ni katika walioangamia maana hapa nasema annakum kuntum tastatiruna bilhitani walhujubi inda irtikabi alfawahish kwamba nyinyi mlikuwa mnajisitiri kwa kuta viambaza na mapazia wakati wa kufanya kwenu maasi na machafu wama kana istitarukum dhalik na hakukuwa kujificha kwenu huko kujisitiri kwenu huko khifatan an tashhada alaykum jawarihukum ni kwa kuogopa visije vikashuhudia dhidi yenu viungo vyenu دمانيات وممن ذهب إلى هذا المعنى الزمخشري والرازي والبيضاوي والنسفي وأبو سعود والعليمي سلام إثبات أنهم المعنى إثبات أنهم كانوا يستترون عند الإقدام على الأعمال القبيحة إلا أن استتارهم ما كان لأجل خوفهم من أن يشهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم وذلك لأنهم كانوا منكرين للبعث والقيامة ولكن ذلك الاستتار لأجل أنهم كانوا يظنون أن الله لا يعلم الأعمال التي يقدمون عليها على سبيل الخفية الاستتار نعم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم نهي ديو ndiyo أمبايو mlikuwa mkimdhania Mola wenu ambayo mmemdhania Mola wenu ardakum ikawaangamiza fa asbahtum min alkhasirin mkawa ni katika wenye kupata hasara fa yasbiru imekuja iltifat min alkhitab ila alghaiba hizi ni nukat muhimu jida katika ilmu ya balagha katika ilmu almaani kuna iltifati tayari dhanantum ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم كشا فان يصبروا تجيوك حركه وكي وكيسبيري ها لا يكيوا وتصبري فان يصبروا لو كيوا وتصبري فالنار مثوى لهم بس متوني ديو مكازياو فان يصبروا ولو كيسبري فالنار مثوى لهم بس متوني ديو مكازياو ah basi sisi tutafanya subra makazi yenu ni motoni wa yastatibu ha na ikiwa na ikiwa wataomba radhi hapo kwenye yastatibu in talabu min Allah ridha anhu naam wa in yastatibu na wakiwa na wakiomba radhi sawa wakiomba ridha ya Allah fama hum min almu'tadin min almu'tabin basi hawakuwa wao ni wenye kuridhiwa wa in talabu min Allah ridha anhum wa qabula tawbatihim واعتذارهم عن أعمالهم السيئة فلا يؤاخذهم بها فلن يرضى عنهم ikiwa wao wataomba kutoka kwa Allah radhi na kukubaliwa toba zao na kupewa udhuru wao kwa yale matendo yao maovu wasiadhibiwe kwa matendo hayo basi Allah hatawaridhia wao wala yakbala taubatahum wa i'tidharahum na wala hawata hatawakubalia toba zao na nyudhuru zao ولن يخرجهم من النار ولا حتى وتوا وهو في موت كما قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون هذيك سورة المؤمنون ونسيما اي مولا ويتو ولتزيد سيسي ووفو ويتو سيسي تكاوى سيسي نواتو وبوتيفو e mola wetu tutoe katika hiyo jahannam tukirudia tena basi sisi ni madhalim wataambiwa kaeni kimya humu wala msitusemeshe kaeni kimya uskutu kwa watakiri faatarafu bidhambihim watakiri makosa yake kutasaidia nini kwa hiyo anasema fayasbiru wakisubiri fannaru mathwan lahum basi motoni ndiyo makazi yao wa in yastatibu na wakiomba radhi fama hum min almu'tabin basi hawatakuwa wao ni wenye kuridhiwa hatakubaliwa maombi yao na, na radhi zao فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون leo hii hawatatolewa katika huo moto wala hawakuwa wao ni wenye kuridhiwa wala yu'dhanu lahum fayatadhirun na wala hawatapewa ruhusa wao ili watoe nyudhuru zao hawatapewa ruhusa akusema jamaza usiseme kitu وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب na watasema wale walioko motoni kuwaambia mazabania wale wasimamizi wa moto wa jahannam muombeni Mola wenu atukhafifishie sisi siku moja tu katika adhabu tupate siku ya mapumziko qalu awalam taku taatikum rusulukum bilbayinat watawaambia hivi kwani hawakuwa mitume wenu wanawajieni nyinyi na hoja za waziwazi qalu bala watasema kwa nini walikuwa wanakuja qalu fad'u wama du'a'u lkafirina illa fi dalal tumesoma katika surati ghafir tumesoma katika sura ghafir nasallallahu alaihi wasallam tutosha mpaka hapa tutakuja kuanza najmu nyingine waqayyadna lahum qurana fazayyanu lahum ma baina aydihim wama khalfahum wa haqqa alayhim alqawlu fi umamin qad khalat min qablihim min aljinni wal ins innahum kanu khasirin وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون الله أكبر zimeitwa siku za mikosi au kule tumesema yaumu nahsin mustamir kama ilivyokuja katika aya siku ya nuhusi au siku ya mkosi yenye kuendelea mkosi wenyewe ni kuwa wao waliadhibiwa ndani ya siku hiyo na kila atakayekwenda mwenendo wao basi itamsibu itamsibu yaliyosibu wale tuliwahi kusoma hizi tukatoa maelezo ya darasa gani tafsiri au nini na khutba aljuma alikuwa basi tarejea khutba aljuma yumunahsin mustamil kwa sababu watu wanaamini kwamba ni siku ya Jumatano kwa hiyo hufai kusafiri kwa sababu siku ya Jumatano ni nahsin mustamil kadhibu الله المستعان خطبه الغوز مزيانين نقص فنيني اهتمام يا جماعه تفسير القران na tarjama ya Qur'an sawa fanyeni ihtimam na tafsiri ya Qur'an na tarjama ya Qur'an ni jambo muhimu sana sisi tunguza alkitab wa sunna sasa kitabu ni Qur'an yenyewe sasa na Qur'an ni Qur'anan arabiyan sasa unataka kuambia jamaa zako ambao hawajui Kiarabu wafikishie mauidha kutoa kwenye Kiarabu kuleta kwenye Kiswahili ukidanganya wapata dhambi kubwa sana utakuwa mseme Allah bila bila ilmu kwa lazima uwe unafahamu mabadiliko ya maana na ibara mabadiliko ya jumal kwamba hapa ilikuwa maana yake ni hii na hiyo ni kazi kazi ndogo si masala kufungua tafsiri ya faris tarjama faris uangalia ah si kazi ndogo uwarudie wanawazuoni waeleza vipi maana yake vipi inakuwaje kwa talibu alilm tunajaribu sikuwatajia maana hii imesemwa na fulani na fulani kuna maana hii imesemwa na fulani na fulani pia katika salaf kataja fulani na fulani sasa sio jambo dogo utakuwa mpatilize naam